nedandisma elegantezzo. Strumpetoi por gentle manoi. La nederlandano Hert Jonkers, confondinto de Mirinda Viro, la plei prestigia revuo pri vira stilo en la mondo, a plombe assertis en interviuo che la penictuscio de perfecta vira elegantezzo estas sur havi la perfectan paron da strumpetui. Multe da viroi subconscie abomenas cium ne necessam dandan vesterum, despli se gi shaine ne estas videbla. Sed ancau en la vira modo, giuste tiui duon cascitai veste detaloi consistigas uno en la grava y por concecia scrupola fa sono et se vine estas dandema vi povas sentime iom audazi en electo de via strumpetoi cae el montri caracteron kai personetson centro da bruo tamen chi el ciam en la vera modu Ancau concerne strumpetoi validas kelka reguloi qui u in indas coni la unua regulo ca ieble la plei grava rilata sal coloro quan cam temas pri la plei ofta crimo contra u elegantezzo viroi ne predevas sci che blanca strumpetoi i taugas nur por un unura o trainado en gimnasticeio. Ancora urilate al coloro, la dua regulo estas che la coloro de strumpettoi ne devus esti pli malhela ol tiu de la shuoi. Tio estas, nigrai strumpettoi taugas nur por shuoi nigrai au tre malhelai. Nun post la clarigo de tiui du fundamenta i reguloi ni povas e camusigi ca ieble iomete de flanchigi de ili ne momenton anta vol commenzi necessas cesas e coni la diversa in tipo in de strumpetui tiu i lano estas classicajo ne tauga por varma landoi La samo valoras anca o por la multe costa i strumpetoi el cashmiro, kiui ciam postulas permanan lavon por conservi sian belan aspectum. La cotona i strumpetoi prave giuas grandan popularezzon, giuste en la varma i landoi. Ili ne varmigas cae perfecte taugas cae por aspecto neformala formala cae portiu pli eleganta. La silcae strumpetoi estas la plei prestigiai, sed ili estas trege multe costai, cae ilia dauro comparebla al viv dauro de papilioi. Nun, fin fine, oni povas ecludi. Concerne vira in strumpeto in oni ja trovas milo in da formoi cae coloroi oni povas surhavi neutra in strumpeto in tauga in por eleganta aspecto au colora in cun decora i motivo depende de la spettacolo au evento en kiu oni parto prenas fera regulo postulas che strumpetoi devu agordigi alla coloro de la pantalono cae ne al tiu de shuoi au cemiso pli precise indas che la du coloroi ne estu egalai, sed ludu inter ili per iom mal simila in nuanzoi. Compreneble, oni multe pli povas contentigi sia in caprizoin per strumpetoi cun el plectoi, presagioi cae classicai motivoi, kiel strioi, steloi, quadratoi, tamen cirilate gravas ne scribita regulo. Ne troigi en la agordo de ornamita i strumpetoi cun aliai vesteroi. Exemple, ne niam sur havi striita in strumpeto in cune cun striita completo au ec striita cemiso. Ciar tio montrus troan pedantezon lasta sed ne mal pli grava regulo rilatas al longo de strumpetui. Neniel devu saperi, aparte ciam oni sidas, strio de auto en la spazio inter la pantalono cae la strumpeto. Bon gusta fasono, sam kiel bon manieroi, caracterizas gentlemanoin.